Sura 84. al inshiqaq Cijepanje Meka 25 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Iza unšakat kada se nebo rascijepi i posluša gospodara svoga a ono će to dužno biti. I kada se zemlja rastegne i izbaci ono što je u njoj i potpuno se isprazni i posluša gospodara svoga a ona će to dužna biti. Ja ejuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, Trud svoj pred gospodarom svojim naći. Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data. Fa saufe juhasabu hisaban jesirao lahko će račun položiti. I svojima će se radostan vratiti. A onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data. Propašće će prizivati i u ognju će gorjeti. Innehu kana fi ahlihi masrura. Jer je sa čeljadi svojom radostan bio. Innehu zanna an lan yahur. I mislio da se nikada neće vratiti. Bela inna rabbehu kana bihi basira. A hoće. Gospodar njegovo njemu zaista sve zna. Fala uqsimu bish šafak. I kunem se rumenilom večernjim. Wal-lejli wama wasak. I noći i onim što ona tamom obavije. wal kamari idha tasak. I mjesecom punim. La tarkabunna tabaqan an tabak. Vi ćete sigurno na sve teže i teže prilike nailaziti. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Zašto neće da vjeruju? وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ I zašto? Kada im se Kur'an čita, na tle licem ne padaju. Bali ladina kafaru yukadzibun. Već nevjernici poriču. Wallahu a'lamu bima yu'un. a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju. Zato im navijesti patnju neizdržljivu. Illa allazina amanu wa amilu salihati lahum gajru mamnun. Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili, nagrada neprekidna će čekati.